Ezan u šarijetu je zikr koji je došao na tačno preciziran način kojim se označava nastup namaskog vremena, dok je u lingvističkom značenju ezan obavijest. Obavijest. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أذان oglas ili obavijest od Allaha i poslanika ljudima na dan velikog hađa. Ezan, kada razmislimo o zikru koji je došao u njemu, vidjet ćemo da sadrži u sebi akidu vjernika akaid muslimana sadržani u ezanu. Pa kada kažemo Allahu akbar, Allahu akbar, potvrđujemo time postojanje Allahovog tebara je tala bića i njegove veličine i njegove potpunosti da je najveći od svega Ešhedu en la ilaha ila Allah, to je Allahu vahdanijet. Potvrđujemo njegovu jednoću te barake o ta'ala. Potom svjedočimo da je Muhammed poslanik. Svjedočimo poslanicu njegovu. Istinitost Kur'ana koga donosi od Allaha te barake o ta'ala. Potom zovemo na El Felah, a to je šta? spas. Pa nam taj dio Ezana ukazuje ili iz njega možemo razumjeti da ima sudnji dan i da ima obračun i da ima spas i propast. Ne direktno, ali se indirektno može šta nazvijeti? Obračun, sudnji dan. Pa je tako u Ezanu obuhvaćena akida muslimana. Dođi na namaz, namaz kao najvrijedniji praktični obred, a kaid muslimana i najbitniji praktični obred je sadržan gdje? U, u ezanu. Kada govorimo o osnovi propisanosti ezana, onda se vraćamo na hadis Abdullah ibn Zejda i na poznatu priču koju bilježi Mame Budavudi, i Tirmizi i drugi, koja je poznata znači kako je došlo do Ezana, jer su muslimani bili u nedoumici šta da rade. Kako da pozivaju ljude na namaz i kako da oglase nastup namaskog vremena, pa su bili razni prijedlozi i razne ideje, no međutim poslanik sallallahu sallam je prihvatio ono što su vidjeli ljudi u snu. Što se tiče mudrosti Ezana, islamski učenjaci navode nekoliko razloga. Prvo, spominju da je u ezanu ispoljavanje islamskih simbola. I zaista kada dođete u jednu sredinu, da su ljudi svi na seđdi u podne, u svojim kućama, vi ne znate da je to muslimanska sredina, odnosno tu žive muslimani. No međutim, kada čujete ezan, da se uči sa svih strana, onda znate da je ta sredina, znači sredina u kojoj žive ko? Muslimani. Pa je ezan, znači, jedan od velikih simbola, velikih simbola Islama. Potom, ispoljavanje kelimetu tevahid, kelimetu lihlas, la ilaha illallah. Znači, da se javno ta riječ izgovara sa minareta i da se svjedoči Allahom te barake ta'ala vahdanijetu. Potom, ukazivanje na nastup namaskog vremena i mjesto namaza u islamu. Jer se samo znači za islam tako, samo za namaz se oglašava da taj ibadet, znači imamo tu vrstu oglašenja. I četvrta stvar je dova da se dođe u džemat. Dova da se dođe gdje? U džemat. Jer kažemo, hajjale sala, idemo, ajmo na namaz dođite na namaz ili idite na namaz, idite na spas. Znači, poziva se da se dođe u džamiju, da se klanja namaz u džematu. Što se tiče propisa ezana, tu postoje različita mišljenja kod islamskih učenjaka, poznato je u šafijskoj pravnoj školi, da je ezan sunnet i to je mišljenje Ebu Hanife i Malika po jednoj verziji. No međutim, druga skupina islamskih učenjaka od koji je imam Malik po drugom rivajetu i imam Ahmed i to je mišljenje odabro šeho l'islam i mutejni od hambelijskih učenjaka i odabro ga je također Ibn Munzir od šafijskih pravnika i to je stava pa i Mujahida i Reuzaija i Davuda i Ibn Hazma kažu da je ezan farz da je ezan obaveza i da se mora učiti farz koje vrste kolektivne ili individualne? Kolektivne ako je čovjek u džematu, je li tako? A za posebnu osobu opet postoji znači razilaženje među samim islamskim učenjacima. Pa je tako obaveza gdje ima džemat da se uči šta? Ezan. I ezan se treba učiti u prvom vremenu. Nije lijepo, a kada je u pitanju sabah i akšam, nije dozvoljeno da se kasni sa ezanom je čovjek koji bi kasnije ujutro sa ezanom, muezin, ljudi će jesti, ali tako i piti, i kada uđu u zoru, pa i može pokvarti njihov i ibadet. A isto tako na ako ne uči kada sunce zađe, otežava ljudima. Možda je neko jedva dočekao da sunce zađe, da prekine post, međutim, muezin ne uči ezan. I ja sam gledao, znači posmatrao sam zalazak sunca i džami u obližnju koja je bila gdje se uči ezan, 13 minuta nakon potpunog zalaska sunca se uči ezan. Znači možeš kući sjesti slobodno, iftariti, jesti i tek onda ići u džamiju na akšan. To je otežavanje ljudima i to nije sunet poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa je ulema posebno stroga po pitanju učenja ezana kada je znači, sabah i kada je, i kada je akša. I ovo je mišljenje obaveznosti ezana odabrao Ebul Walid, al-Bađi od malikijskih učenjaka, i spominje Kadija i Jav da bi to moglo biti mišljenje mama Malika, kako se zaključuje iz njegove muvete. I Taberi čak spominje da ima Malik govorio ko ostavi, mora ponoviti namaz. Oni koji kažu da je Ezan sunnet, oni kažu tačno došle su naredbe da se uči Ezan, no međutim mi imamo hadis koji tu naredbu, koja je kategorič, kategorična, spustaje na niži stepen. A to je hadis kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučavao onoga čovjeka namazu. Došao je čovjek i klanjao u džamii. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao je i poslanio Allahov poslanika kaže irdija fasalli fa innaka lam tusalli. Vrati se i klanjaj kaže ti nisi klanjao. Pa je tako dva, tri puta uradio, pa kaže Allahov poslaniče, ja ne umijem drugačije, pouči me. Pa mu je rekao, kada dođeš, okreni se prema kibli, donesi tekbir kada se abdesti i šel od abdesta je počeo, kaže, pa vidite da nije spomenuo šta? Ezan. Pa nam ukazuje ova predaja da Ezan nije obavezan. Da Ezan nije šta? Obavezan. No međutim, kada je poslanik s.a.v. poučao ovoga ashaba, je li on grešku napravio ashab u Ezanu ili u namazu? U namazu. Pa stoga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve nije spominjao ezan ni pitanje ezana. I taj čovjek došao u džamiju gdje je obavljen namaz, tako se zaključuje iz hadisa, tako da nimao potrebe spominja čega? Ezana. Pa nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve htio ukazati na Znači, ezan ovdje, nego je ukazivao on kako da obavi ispravno namaz i kaže, ako tako učiniš temet salatu, tvoj namaz je potpuni. Govori o čemu? O O namazu nije govorio znači o prethodnim šartovima, niti o čišćenju odjeće, niti je govorio o čistoći mjesta i tako i tako dalje. Stoga kaže imame Sarhasi u svome dijelu El Mebsud da je rekao imam Ahmed odnosno Muhammed ibn Hasan Šejbani ako ljudi jednoga mjesta ostave učenje ezana znači namjerno ostave učenje ezana i kameta, halifa će im narediti da ga uče. A ako ustraju u tome i ne budu se htjeli pokoriti, onda će halifa, halifa povesti protiv njih borbu, bitku, dignuti vojsku protiv njih, kao da su ostane neki vađib ili, ili neki faris. Dok Ata i Mujahid kažu ko, ko ne uči ezan i bude tako klanjao, mora ponoviti namaz. Dok imam Elauza i kaže, ponovit će, ako ima dovoljno vremena u tome vaktu, protivnom neće. Kaže Ibn arabi da je poslanik sallallahu sallam samo jedan put proučio ezan i kamet. Znači nije to bio vazifet ili ono što je činio poslanik sallallahu sallam, nego to bila zadaća mu jezina. Ali kaže jedan put je poslanik sallallahu sallam proučio ezan i kamet. I to spomnije imame neovino. Međutim, hadis koji se navodi u ovom smislu, bilježi imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu sallam proučio ezan sa deve i ikametom, međutim, kaže za hadis a, Ibn al-Arabi i kaže također imam Bejheqi i šejh Albani da je hadis, da je hadis daib, da je slab, nije vjerodostojan. Ulema kada govori o ezanu, uglavnom počinju sa odlikama ezana. Autor nije spominjao ovdje hadise koji ukazuju na odlike, nego je odmah spominjao hadise koji ukazuju na propise ezana. Uglavnom, ezan ima brojne svoje odlike. Došlo je u hadisima da čovjek koji bude, kod Buhari i kod muslima, čovjek koji bude učio ezan, da će mu se svjedočiti i ljudi i džini i sve što dokle dopre njegov glas da će se svjedočiti ezanu koga je učio. I došlo je da će mu ezini biti ljudi naj, sa najdužim vratovima na sudnjem danu. I znači došle su drugi hadis koji ukazuju na odlike, na odlike ezana i puno veći su a, i jači hadisi, veći je njehov broj koji ukazuju na odlike ezana u odnosu na predaje koje ukazuju na odlike imameta Pa se vodi poznati spor među islamskim učenjacima. Da li je bolji muezin ili je imam? Pa kaže skupina Selefa bolji je ezan, bolji je muezin Zato što mu jezin poziva Allahu. A uzvičeni Allah kaže وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ A ko lepše govori od onoga koji Allahu poziva i čini dobra djela i kaže ja sam musliman. Pa je došlo skupine Selefa da su protefsirili ovaj ajet da se odnosi na Mujezina, jer on poziva kome? Allahu. I drugi svi hadisi koji ukazuju na odliku da će biti najdužih vratova, što ukazuje na posebnu odliku. No međutim, drugi kažu, poslanik sa osana bio imam. Pa je imamet, i to je bio posao kolefa i rašidina, pa ne bi uzvišen Allah dao da poslanik čini ono što je manje vrijedno, od onoga što je šta više vrijedno nego bi on to činio sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako kažu ezan je propisan radi namaza. Je l' tako? I ezan poziva na namaz. Pa uvijek put ka nečemu ili sredstvo što vodi do nečega nije nikada kao sam cilj, je l' tako? Uvijek je cilj vrijedniji od od sredstva. Tako znači dokazuju, tako dokazuju oni koji kažu da imamet bolji. U svakom slučaju, kako čovjek da uradi od ovo dvoje, u tome je hajr i u tome je bereket. I poslanik sa osram kaže, kada bi ljudi znali šta je u prvom safu i šta je u ezanu, natjecali bi se, a man bacali kocke. Dođu dvojica i bacaju kocke koji će učiti. Ezan. Tako da je u ezanu velika, znači, odlika. Al hadisu la uvol. Prvi hadis koga autor spomenuo u svome dijelu je عن انس anhu الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه Bilalu je naređeno da uči ezan parno a da uči kamet neparno to je prvi hadis koga bileže Buharija i Muslim i poznati autori hadijskih zbirki kao sabirači sunena, došlo je od Enesa, od Enesa ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, O njemu smo govorili u poglavlju istitabeta. Dakle, hadis u kome poslanik u kome kaže Enes naređeno je Bilalu da uči ezan parno, a i kamet neparno. Bilal, on je Ibn Rebah, poznat je ashab od Esabi Qinal Awalin, od onih prvih najboljih muslimana, bio je na bedru i posvjedočio mu je poslanik s.a.v. da je dženetlija. On je jedan od onih koji su kažnjavani radi Allaha te barake od tela i njegove vjere. Ebu Bekr, a prije toga poslanik s.a.v. nisu kažnjavani od mušlika na takav način, zato što su imali jaka plemena iza sebe, pa im nisu mušici mogli ništa. No međutim, Amar ibn Jasir i njegova majka Sumeje i Suhaib i Bilal I drugi ashabi, oni su, znači kažnjavani, nisu mušici mučili, kao El Mikdad, Nulesved i drugi. Nisu imali, znači, oni tu zaštitu. Pa su ih izvodili na pustinsku žegu i pjesak, pa su ih tu mučili. Pa su se svi odazvali mušricima koji su mučeni i kazali su ono što su mušici tražili od njih osim Bilala. Samo Bilal nije pristao da kaže ono što su tražili. Kako stoji u predajama? Fe innehu hanet alejhi nefsuhu. Smatrao je svoju dušu mizernom i manje vrijednom od toga da kaže ono što mušice žele. Pa nije htio govoriti ono što oni žele. Kada je jedan pjesnik pohvalio Bilala ibn Abdullaha ibn Omara, sina Abdullaha ibn Omara, koji se zvao Bilal, pohvalio ga, kaže, kaže i Bilal sin Ibn Omara je, kaže, najbolji Bilal. Pa mu je rekao Ibn Omar, kaže, lažeš. Najbolji Bilal je Bilalu Rasulillah, s.a.v. Bilal, Allahovog poslanika, to jeste, mu je zin Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kupio ga je Ebu Bekri za 40 pregršti određene stvari jel, koje je dao za njega. Kažu tako nam Allah da si nam dao samo jednu pregršt, mi bi ti ga dao. Nikakve vrijednosti nema. Samo ga vodi. No međutim, nakon toga, kako uzvišen je Allah te barak i otala, Kur'anom diže jedne ruke ljude, a kako spusta druge ljude. Baš kako je rekao Rasulullah s.a.v. Pa pogledajte Salmana el Farisiju, koji je došao prevaljujući i gore, i planine, i doline, i mora, i rijeke, da bi došao do poslanika s.a.v. i kružio po njega da vidi pečat poslanstva na njegovom, na njegovom, na njegovim leđima, da prihvati islam i da bude od onih koji je poslanik sa osanem voli i koji će biti u džennetu, a pogledajte Ebu Taliba, pored koga je poslanik sa osanem stojao i kaže, Amidža moj, kaže riječi Tevahida da ti budem paravanom između tebe i vatre, pa nije kazao. Tako je Bilal Habešija, kako mu je uzvišen je Allah Tebarek i Otala uzdigao njegov spomen. Kada je mučen na pjesku, govorio je ehadun ehad, jedan, jedan. To je najviše mušrike ljutilo. Zar je on učinio sve bogove jednim bogom? To oni se nisu mogli pomiriti o tim. Oni su priznavali Allaha te barake o teala kao boga da ima, no međutim imali su druga božanstva pored njega. Pa se nisu mogli pomiriti sa tom činjenicom. Nisu se mogli pomiriti sa tom činjenicom, pa je vikao ehadun ehad jedan jedan, kaže tako mi Allaha da sam znao riječ koja ih više ljuti, kazao bih je. Znači samo da me da me čuju. To je bila znači hrabrost od, od Bilala radi Allahu Teala Anhu. Kaže imam neuvi da nije nakon smrti poslanika sa osrme nikome mu je zinio, nije bio nije učio je za, nije bio mu je zin nikome. Da je otišao živjeti u Šam i da je tu preselio. I da se je zabavio džihadom nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallame, No međutim, navodi se u siri da je Omer mu naredio da uči ezan kada je oslobodio kuc. I kada je Bilal počeo učiti ezan, niko nije od prisutnih bio da nije zaplakao. Svi se sjetili dana poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa kada je Bilal pozivao se na namaz. Umro je 20. hijđetske godine, a imao je 60 i nešto godina. Ovdje kaže umire. Došlo je u pasivu. Naređeno je Bilalu. Pa nije spomenut ko vršio sradnje. Spomenut je objekat Bilal. Komena, ali komu je naredio, naredio nije spomenuto. Pa je došlo razilaženje kod islamskih učenjaka ko je taj ovdje sada naredbodavac, ko je taj koji naređuje. Pa kaže većina učenjaka islamske jurisprudencije od Hanetija i Malikija i Šafija i Hanbelija da se odnosi to na poslanika sallallahu sveme i da je on naredbodavac i da u tome slučaju ovaj hadis biva kao riječi šta poslanika sallallahu alejhi sveme. Ima propis hadisa koji se veže ili diže do poslanika sallallahu sveme. Dok kažu neki učenjaci, Zahirije i drugi, kažu Postoji mogućnost da je to Ebu Bekr ili Omer ili neko drugi u Hule Pajra Šedina naredio, pa s toga ne možemo kazati i to nema propis hadisa koji se veže za poslanika sa osaleme. No, međutim, ispravno je mišljenje većine učenjaka da kada se kaže, kada Ashab kaže naređeno nam je ili nešto u tome smislu, obavezani smo tim i tim i tako, da se to odnosi na naredbu od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Naređeno je da uči ezan parno i po tome pitanju nema razilaženja osim što ima mali kaže da se na početku uči samo dva tekbira da se uče. Allahu ekvar, Allahu ekvar. Znači Allahu ekvar, Allahu ekvar. Da se to uči tako. Pa da čovjek čuje negdje da se tako uči, da je prolazio, da ode u zemlje, ne znam, Libija, pa tamo nadalje Alžir, a Maroko, da zna da su tu šta? Malikije. I dobar dio, taj znači sjeverne Afrike, su Malikije. Pa da zna, ako čuje tako nešto, znači da se ne iznenadi, da ne misli da je Moize nešto zaboravio, već je to po, po znači, mezhebu. A da uči i kamet neparno, suprotno znači je zan, da i kamet bude neparan, neparan broj puta, a da bude ezan paran broj puta. Kada kažemo neparan, mislimo većina ikameta će biti neparna, jer kada kažemo, na početku kažemo Allahu ekber, Allahu ekber, to je dva puta. I kažemo kad kameti salah, kad kameti salah, je li tako? Dva puta. Pa znači većina ikameta biva šta? Neparna. Kao što je većina ezana parna, ali je opet sam ezan paran. Jer kažemo na početku četiri puta Allahu ekber, je li tako? I koliko puta kažemo la ilaha illallah na kraju? Jedan put. Znači nije sav, no međutim većina je zana biva, većina je zana biva fani. Pa je ispravno da ezan ima 11 tih rečenica i to je stav imama Ahmeda i drugih učenjaka, većine islamskih pravnika i malikijskih učenjaka, ali oni kažu jedan put kad kamete sala. Samo jedan put. Ne kažu dva puta. Što tiče Ebu Hanife, on kaže i kamet je 17 rečenica. Kao? Kao ezan? Više? Jer imate dodatak kad kamet i salatu? Kad kamet i salatu. Pa je pomišljeno njebu Hanife, znači ima dodatak. Kaže imam el Hatabi, mezheb većine islamskih učenjaka i ono na čemu su dva harema Mekke, znači u Medini, i Šam, i Egipat, i Alžir, i druge zemlje gdje žive muslimani, i stav većine islamskih učenjaka da se uči kad kameti salatu dva puta, i da se uči i kame, da se uči ovaj i kamet, znači sa 11 rečenica. Ovim hadisom dokazuju islamski učenjaci koji kažu da je ezan obavezan. Kaže, naređeno je Bilalu. A dok je naredba došla za svojstvo, onda je preče da naredba bude za osnovu. Jer ovdje je svojstvo da ezan bude takav. Ako je naređeno svojstvo u određenom obliku, onda je preče da bude osnova naređena. A šta je osnova? Sami ezan. Sami ezan. Kakva je mudrost da i kamet izgovaramo neparno po jedan put, a ezan duplo više parno. Kažu islamski učenjaci zato što je ezanom obavještavaš ljude koji nisu u džami, nego su negdje daleko zauzeti pijacom, trgovinom, radom, svakodnevnim poslovima, pa mu govoriš dva puta da mu to šta? Uđe u uši i da kaže jeste zaista vrijeme namaza. Dok je i kamet obavijest za ljude koji su šta u u džami, već su tu, znači treba samo da ustaje na namaz, pa nema potrebe da mu govoriš po dva puta, ali kažeš kad kameti salatu dva puta, zato što je, šta je? I kamet je ciljan da ustane šta, na? Namaz, pa je zato to ponovljeno dva puta. A drugo se uči po jedan put. Osim kazali smo, jel, svakako početnog tekvira koji se ponavlja dva puta, osim kod malikijskih učenjaka. Kada se uči jezan, prave se greške prave se greške. Prvo je greška da se kaže da se otegne hemze kada se kaže ešhedu a ašhedu da kaže to je biva upitno pa onda postavljaš pitanje da li svjedočim da je Allah najveći odma je upitno dok se znači otegne prvo hemze kod ešhedu isto tako ako se kaže Allahu ekber To je pogrešno, jer je to množina od riječi kebrun, a to je bubanj. Pa je odmah dobilo šta ružno? Značenje. Dobilo ružno? Značenje. Isto tako da kažemo hajja ale sala, a ne izgovorimo h na kraju. Hajja ale sala. Kad kažemo hajja ale sala, pozivamo u džehennem. Pozivamo u vatru pozivamo na namaz. Znači to izmjeni značenje. Isto tako da kažemo hajja ala salah to je pogrešno. Jer salah je nešto popravljati. A es salah to je namaz. Pa je tu greška. Jer kod hajja ala felah izgovaramo tamo je eh grleno. A ovo je vamo ha obično. Pa se tu mora voditi računa. Isto tako kada se uči ezan, mnogi kažu Allahu ekber, Allahu ekber. Pogrešno. Treba kazati Allahu ekberu. Pa spojiti damu na ra sa lamom Allahu ekberul. Allahu ekberu, Allahu ekber. Salamom. Allahu ekber od Allahu te barek tala imena. Allahu ekber, Allahu ekber, a ne Allahu ekber, Allahu ekber, presječeno na dva puta. Pogrešno. Neki uče Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Bolje je spojiti dva po dva. To je bio sunnet i praksa muezina, znači kroz generacije. Isto tako, kada se uči jezan, griješi se, slušao sam često da se uči, pa se kaže, Hayya ala sala. Pa se otegne sad. Hayya ala sa. To je pogrešno. Hayya ala sala. Znači, sad se ne oteže. Isto tako. Hayya ala falah. Pogrešno. Hayya ala fa. Fa. Lah. Znači, nema otezanja. Jer tu kada se otegne, mijenja se značenje. Došao je elif koji nema mjesta i ne smije tu biti. Pa se uči hajje ala salah, hajje ala falah, a nema fala niti sala, tu nema dužine. Pa je nemirovno znači paziti, jer svaki harf koji dodaš u arapskom jeziku na neodređenu riječ mijenjaš jedno značenje. Nije više u svome značenju kome je bila. Ne harf, kada, kada hareket promijeniš, promijenio si ciljano značenje. A ne kažemo kada dodaš harf u rečenici. Pa svako ko uči ezan, nije mu loše da sebe snimi. Pa da dođe nekome da kaže, de poslušaj kako sam učio ezan i vidi gdje sam pogriješio. Jer čovjek kada uči ezan i kada sam sebe sluša, je isto kao onaj koji sjedi i uči Kur'an. Karija prouči ajet, on za njim prouči. Kaže, Allahu dragi, pa mogao bi ja snimiti jedan komplet Kur'ana. Nema razlike, sve što je rekao ja sam ponovio, kao i on. A kada sjedeš da učiš pred nekim, vidiš da se može popraviti možda na svakoj ili na svakoj drugoj ili trećoj riječi. Pa isto tako je zan. Snimi ga, donesi, kaži gdje griješim i onda ćeš vidjeti tačno poslušaj gdje si greško napravio. I onda ovaj, na takav samo se način može, može popraviti. Ovo je autor, znači, spomenuo u prvom hadisu, hadisu Bilala radijallahu ta'ala anhu, pa ćemo, inša Allah, u našem narednom druženju govoriti o drugom hadisu. Svakako da je o ezanu nećemo govoriti o svim pitanjima, jer je ezan poglavlje koje je široko i može se o njemu govoriti ovaj sigurno mjesecima na ovako kratkim predavanjima, ali mi ćemo se ograničiti na ono što je autor spomenuo šta? U hadisima. Znači hadisi koji su došli, govorit o pitanjima ezana koji se tiču propisa vezanih za taj hadis. Dodat ćemo nešto još u stono, međutim nećemo se ograničiti da obuhvatimo sva pitanja, sva pitanja ezana, jer je to sigurno opširno poglavi, ostali bismo dugo, nego ćemo znači spomenuti ono osnovno i idemo uz Allahu te barak dala pomoć naprijed, jer nakon toga dolazi poglavlje okretanja, okretanja prema kibli. Onim Allah te barak je otala da nas uputi na pravi put i da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i da nas proživi